Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Salatu vesselam ala Rasulullah Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Amma ba'd Iz knjige Fiqh Delila, odnosno iz oblasti Fiqha, nastavljamo, došli smo do, do šartova, do, prošli put smo radili šartove namaza, od onog što je naveo autor knjige Ajd Karni, pa smo spomenuli te šartove knjige, ako se sjećate, spomenuli smo i naveli komentarsa, ali došli smo sada do Faraidu Salati 326. mesela, jer je on po brojima to radio. Faraidu Salati. E, pa kaže prvi farz, kako on naveo, mada ga ponavlja, eh, prvo ga je svrstao u šartove namaza, pa ga onda opet svrstao u, u, u farzovo namaza. <clears throat> E, samo da znate ovdje ovaj, e, iz usuli fiqa, Hanefije i Džumhur imaju različito tumačenje farzova i vađiba. Kod Džumhura, kod tri mezeva, e, Malikija Šafija i Hanabila, farz i vađib jedno te isto. Farz i vađib jedno te isto, ima isto značenje, isti propis. Dok Hanefija ima razlike između farza i vađiba. Farzovi su veći vađibi, da tako se izrazimo. Potvrđeniji vađibi, bitniji vađibi, osnovni vađibi. Dok su vađibi na nižem stepenu. Jedno i drugo je normalno, osoba ima griha ako ne, ako izvrši. Ali zbog te podjele takve koje Hanefije imaju, razlikuje se od džumhura, oni imaju određenih i različitosti u tumačenju propisa kroz cijela fiska poglavlja i dolazi do tog nekakvog ovaj, nesporazuma određenim selama, kada Hanefije nešto tretiraju da je farz ili da je vađiv i tako dalje. <clears throat> To čak imamo, znači to nismo dosta spominjali, samo govorimo onako sad mi naiđe to, ovaj, to imamo po pitanju i farzova, farzova koji su farzovi abdesta ili ruknovi abdesta i ima razlike između ruknova i farzova. Kod Anefija to nekad nema razlike, a kod Džumhura ima velike razlike između farzova i, i tako dalje. Znači, ne otvaram tu temu. Glavno da znate da ako dođe do neka nesporazuma šta Hanefije i Džumhur tretiraju farzom ili ne tretiraju, to je zbog toga u raštom, poimanju termina, terminologije. <clears throat> Dobro. Kaže farzovi namaza, a ovdje su stvari misli na ruknove namaza. U tome pojento ovo što je spomenuto da su farzovi namaza, misli se na rukovna namaza. I tu opet Hanefija dolazi sa svojim egzibicijama. E, kod Hanefija ima farzova manje, dosta malo. Kod Hanefija, ovaj, e, farzova namaza govorim, kod Hanefija farzova namaza ima malo. a opet unutar njihovih knjiga fiski ovaj, različito se tumači kako koji učenjak to tumačuje. Dok važiva kod njih ima važiva kod njih ima puno. Preko 10, 18 neki spominju. A, a farzova, e, odnosno ruknova, ima šest U nekih njima znači različito to tumači. I to, I to sad nastavlja problem. Dok recimo kod džumhura, kod tri mezeba, oni kažu farzove namaza, mislim na ruknove namaza. Ruknove namaza su, opet se oni razilazi. Kod, kod jedni je 12, kod jedni je 14, kod jedni je 15. I unutar jednog mezeba zna biti više ili manje. E onda nam dolazi Ajd Karni ovdje u ovoj knjizi, a bez obzira po kojoj knjigi da radimo, uvijek ćemo naići na to razilaženje. Znači. I sad nama nije cilj, mislim, nama je cilj govora o ovim temama da ne idemo u razilaženje, jer kad uđemo u razilaženje, onda, je to već uh, dalji, dublji, viši stepen istraživanja fiskih mesela, a to u početku ne treba biti. U početku je najbitnije da se prijeđu određene mesela, lagano prijeđu, da se razumije o čemu mesela govori, šta je argument osnovni i ideš. Druga faza, malo to pojačaš, vidiš ima i drugo mišljenje, ovako treća, eh, onda u detalje kad ideš, to je već kad, kad ovladaš razumijevanje meseli. Ovaj, eh, greška je, to, to cijelo vrijeme naglašavam, znači greška je u traženju znanja je da automatski na jednoj meseli zapneš i ideš u sve detalje. Tako se ne traži rijetko znanje, ko je početnik. Znači, on se od toga ne koristi, on od toga glava zaboli on kaže, ako je ovo to znanje, o, oh, selam, odik, kopat. Ljepši je kopat nego ovo i i onda mu nisam islam težak i filozofija i kad nemoj bogat ništa, rekao ovaj, rekao onaj, sam rec vako je i to je to. A onda zbog tog vako je zagužan s nekim zaratuje. Jer ona jedno skonto, a drugi, drugo skonto, a ima širine jednom i drugom. Dobro. Znači, ovdje Ajd Harni navodi, e, navodi sedam, pardon, ne sedam, Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet. Devet, navodi da ovdje ima devet da ima 9 ruknova namaza. Pa je on došao s još nekim još novim dodatnim razilaženjem. Ovo nisu mezebi na ovo bili. Ovaj, ali to je njegova čina. Malo je ovdje, ovaj, to što je on malo ovaj, previdio, bojim se da je previdio tu ovaj, neke određene farzove ili ruknove. Znači ovdje je riječ o ruknove namaza. Ovo što piše farzo, to su ruknove namaza. Ono bez čega nema namaz. Jedan rukn fali, nema namaza bez toga. Svejedno, zaboravio rukn namjerno ili nenamjerno. Znači, ako fali jedan rukn, ti završiš namaz, fali ti jedan rukn ovdje. Klanju namaz, zaboravio te, onaj, e, tekbiratu ili hram, početni tekbir. I klanju namaz, poslije sjetio da zaboravio. Može tu sehvi sežda pomoći ili ovo ono? tu šta pomoći. Znači, tu odnuli, odnuli klanjaš. <clears throat> Dok recimo ako, fali čovjek preda selam i zaboravi jedan rekat ili dva rekata klanja pa se sjeti, onda doda ti rekate i onda učini sve sve što je priča za sebe, to ćemo govoriti o toj temi. Dobro. E, kaže prvi ruknu, ovdje spomenuo nijet. Eh, kao što je i zadnja nam selakor koja je bila, zbog riječi uzvišenog muhlisin lahudin i, i eh, hadise i nemel amalu, eh, nemel amalu binijat. Znači poznata dva argumenta kad se dokazuje da se dokazuje ruk nijet obaveza ili farz nijeta, ili da je šart nečega nijet, a to su znači ovaj, ovaj hadis i nema leo binijat, znači prvi hadis u Buhari i, koji je spomenut znači hadis mu tefeku na lihi poznati hadis a što se tiče ajeta, ili se spominje ovaj ajet mohlesine Lehudin, <clears throat> ili ajet ovaj suri Bejine, svejedno koji, e, vama umiru ila ili abudu, e, li abudullah muhlisine lehudin, taj ajet, svejedno, uglavnom, zgovorili smo o tome. E, za nijet, znači, ovdje je problem, znači, nije bilo potrebno, da ako je spomenuo nijet u šartovima namaza, nije ga trebao spomenuti u ruknovima namaza, farzovima. Ako je spomenuo, znači kod jednog nije trebao kod drugog, ali on je tako uradio kako uradio. Jer po nekim mezebima po nekim mezebima, odnosno samo jedan od mezeba ubraja nijet u rukn namaza, koliko se ja sjećam, ovaj, a drugi ne ubraju, nego ubraju šartove namaza. I znači, samo je razlika ovdje u tome e, za nijet. Da li on u rukn namaza ili šartove namaza, a kod jednih kod drugih je potrebno i kod jednih kod drugih nema bez nijeta, nema valjanost namaza, što je jasno kod Daniel. Drugi, šart, e, drugi rukn, pardon, koji navodi ovdje, kaže tekbirat ili hram, početni tekbir ili iftitahu tekbir, kako kod nas popularno kažu. Dokaz za to je tahrimuha tekbir, znači onaj e, poznati hadis koji su ocijenili većinom hadisa vjerodostojnim, e, u kojim je došlo, znači bilježga Budaudi, Tirmizi i Ahmed i ostali, ovaj, u kojem je poslanik sallallahu alaihi wa opisao, početak i kraj namaza, ono što se naziva namaz. Da na početku hadisa rekao da nema bez tahareta, znači e, tahareta misli da abdesta ili gusla nema tog namaza, a onda kaže njegov tahrimuha, Tahrim znači njegov početak. Šta znači tahrim? Nešto se zabranjuje. Šta zabranjuje? Zabranjuje se sve što se radi, e, e, sve što, e, sve što zabranjuje radi u namazu. Tahrimuha, znači zabranom mu počinje sa tekbirom. Početak mu je sa tekbirom, a imamo već na kraju tahliluha, tahlil znači nešto halalti. Tahlil znači njegov završetak kraje sa teslimom predavanje selama, znači halal ša, halatu da se radi ono sve što se radi poslije namaza. Dobro. to je dokaz, znači da je dokaz da je počeo, a imamo jel, ovaj hadis, ovaj, e, došao na ovaj hadis Musi Sala, sa kojim se dokazuju i ruknovi i, i vađib namaza, on će onda doći poslije, jel? kada govorimo o na namaza, način klanjanja namaza. Takozvani poznati hadis, znači vrlo bitan hadis, osnovni hadis u obavljanju namaza, to je takozvani hadis Sala. Hadis onog koji je, koji je e, pogrešno klanjao namaz. Vjerojatno ste čuli za taj hadis. Da je došla osoba, hadis mutefakun alihi, došla je osoba u mešid, poslanik sam sam bio sa shahabima i klanjao je dva rekata i došla do poslanika sam sam i nazvao mu selam. A onda njemu poslanik sam sam ovaj, od, nakon što odgovorio na selam kaže Irđija fesalli fe inaka tu sali Idi, vrati se, klanja jer ti nisi klanjao. Pa on odi i klanja ponovo. Pa opet dođe, nazove selam, pa mu kaže opet poslanik sam isto. I tako tri puta. I kad je završio treći put, kad je došao i opet mu kaže poslanik onda on kaže a poslanik ja bolje ne znam. Nauči me. I onda njemu kaže poslanik sallallahu alejhi ve kaže a u stvari glavni, glavni problem što on imao tu namazu to je što je kljucu, znači brzo klanjao. Nije se smirivao, nije upotpunjavao ruknove namaza pa onda mu i ruknove vađibe određene. Znači, e, pa je onda došlo u hadisu da je Poslanci pojasnio i da kumte ila salati kada hoćeš da klanjaš fe kebir izgovori Allahu ekber. Thumma ikra ma te jesera ma'ake min Kur'an. Zatim ono što ti je olakšano Kur'ana u rivajetu ikra fatiha, uči fatihu. Thumma irka hata tatmain rake Zatim kaže e, idi na ruku e, tako da se smiriš na ruku. Thumma irfa hata ta'tadila kaima. Kaže zatim se vrati sa rukua dok se ne ispraviš u stojećem položaju. Thumma sujud hata tatmain sajida. Kaže zatim učini seždu dok se ne smiriš na seždi, tako da se smiriš na seždi. Tuma rfa hata tatmaina kaže, zatim se kaže, sjedi, ustani sa seždi, dok se ne smiriš u sjedećem položaju. Tuma mešću da tatmaina zatim ponovo siniš seždu, dok se ne, dok, se ne smiriš na seždi. fi Zatim tako radi u ostatku namaza. Taj hadis je vrlo bitan. I vrlo bitan da se zna i da, se, da znate da postoji taj hadis iz ovoga hadi, hadithu musisala. On treba biti poznat, kao što je hadis Džibrila poznat, onaj koji smo učili. Hadis Džibrila kada je Džibri došao u liku čovjeka pa sjeo, sjeo pred sam pa ga pitao o, ima, o islamu i ih san. Tako i ovaj hadis jer toliko je bitan za namaz. Znači mnoge stvari vraćaju na njih. Da li ima to hadisu, nema hadisu, ili vađi ili rukun i tako dalje. Znači koplja se lome oko tog hadisa. Dobro. E, znači, on i ovaj hadis, što smo malo prije spomenuli, Monsiju Salah, on je dokaz, početak njegov, e, znači, kada hoćeš da klanjaš, kada je fekebir, izgovori Allahu Ekber. Tekbir haram, znači da, je, da bez toga nema namaza, mora biti tu namaz. A i ovo ovdje što spomenuo, kad je tahliluha tekbir, početak namaza je tekbir. <clears throat> Kaže, vojete ajenu Allahu Ekber važibe obaveze da se izgovori Allahu ekber. Na tome su tri mezeba. Tri mezeba kažu da, je, šart valjanost namaza prilikom istitavog tekbira se kaže Allahu ekber. Ne može reći Allah je Allahu a'azam. Ne može reći subhanallah i da počneš namaz sklanjati. Kod Hanefija može. Osoba koja kaže Allahu adam, subhanallah i bilo koji vid veličanja Allah kaže namaz je ispravan. Namaz je ispravan, namaz je valjan. Šta je ovima dokaz? Kaže li mu meti aliha, sallallahu zato što je poslanik ustrajavao na, poče, poč, e, na izgovaranje Allahu ekber prilikom početnog tekbira, a i došlo je to u drugom hadisu u Musiju salah. I to je ispravno stav ono čemu je džumhur. Znači ispravno bliže ako bi neko počeo da, da u početnom tekbiru umjesto Allahu ekber da izgovori nešto drugo da namaz nije u redu da je batil. <clears throat> Qiyam e, kao treći šar navodi ovdje. Qiyam fil fard stajanju u namazu, farz namazu naravno, kaže, e, što, što naglašava farz? Zato što u fili dozvoljeno sjest. O tome smo govorili, znači doći na to. U nafilu je dozvoljeno klanjati sjedeći, bilo koji nafil, Dozvoljeno klanjati sjedeći s tim što je samo razlika u čemu u nagradi. Manja ti je nagrada u pola. Znači počneš namaz stojeći, onda sjedneš u toku namaza. Kad treba otići na ruku, ustaneš, ideš na ruku i obavljaš ostalo. Kad je vrijeme e, kijama, ti sjedneš i sjediš. Na filu možeš tako klanjati. bez toga da si bolestan, da si zdrav. S tim da je manja nagrada. Došlo tu u na Adizu. Kaže li lihi ta'ala, zbog riječi uzvišeno, kumu lillahi kanitin. Kumu, znači, budite na kijamu, lila radi lađe šanom kanitin skrušeni skrušen kum, znači ovdje qiyam riječ o qiyamu u namazu. Wa qawli sallallahu alejhi ve salli qaima poznati hadis vjerodostojan uh, koji bilježi Buhari sun sahihu za ono koji je pitao jel može klanjati sjedeći, ležeći, tako da je pa je poslanik odgovorio onaj koji je bio bolestan. Salli qaima, znači osnovno da klanjaš stojeći da, budi, da, da, da možeš biti na kijamu stojeći. Fa in ađize saqata anhu li qawli sallallahu alaihi sallam Fa in lem testatija fa qa'ida kaže, ako nije u mogućnosti, spada obaveza kijama, stoja, stajanje u namazu. Zbog riječi, uzvišen, e, zbog riječi poslanika, sallallahu sallam, u istom hadisu prethodnom, kaže, fin te ako nisu u stanju stojeći, fekajda sjedeći. Ako nisu, onda u nastavku, ako nisi sjedeći, onda ležeći na desnoj strani. I onda se im završava na tome. Kaže, ko nije u mogućnosti da klanja na desnoj strani, kaže, Kaže, spada sa njega obaveza klanja namaza. Dok ostali svi učenjaci kažu, može i ležeći na leđima, može, može i na opački da ga okrenu u zatvor, ga svežu nogama, dođu svežu glavom, dol na opački, može i tako uklanjati, može, a po imazu ne može. Znači, ne može stojeći, ne može sjedeći, ne možeš na desnoj strani, nema više, kaže, nije na pojašnjeno. Da je, da, da, treba, da je došlo, kaže, bilo bi nam pojašnjeno. Dobro, Zahirija Ibn Hazm tako kaže. <clears throat> E, pa, sad ovdje, znači možemo pričati ovdje o kijamu, šta ako nije o kijamu, šta ako klanjamo u autobusu, klanjamo u avionu, klanjamo u čamcu, možemo li u čamcu da klanjamo? prelazimo, idemo negdje u čamcu i čamac se mrda, sad ti još stojić, ne možeš stojić, možeš sjedići, tako da to je sad teme, znači sporedni, znači osnova da se klanja u normalnim, govorimo normalnim uslovima, da se klanja stojeći. u far, za farz namaz. Kada ideš na jahalci, poslanik kada je išao na jahalc, na putovanju, kada je bio, kada hoće farz da klanja, sišao bi, kaže a na filu bi klanjao na jahalci i to u pravcu kako se ona usmjeri životinja, čak i pravac kibli nije bio, e, znači nije, se, nije u pravcu kiblije. Znači ovo in ađize ili ađeze, ako je u nemogućnosti, spada sa njegove za kijama. Dobro. Sljedeći. Sljedeći, e, rukn ili farz namaza, kaže qira'atul fatihati li qavli sallallahu alaihi sallam, la salate li men lam jaqra bi fatihati kitab učenje fatihe, da je rukom farz namaza, zbog riječi poslanika nema namaza, onome ko ne prouči fatihu knjige, fatihu kitaba. Kaže Bobo sallam, men jakra fiha eh, bi enha hidađ. Da onaj, kaže, opisao poslanik sallam, da onaj ko ne uči fatihu namazu, da je hidađ, znači nakis, krnjav, da je namaz krnjav bez fatihe. Uglavnom, ovaj, ovaj drugi dokaz je više protiv ovog stava. Ako nešto nakisno, znači da je batil. Dobro. Uglavnom, znači poznati stav na čemu je ovaj većina učenjaka, mimo Hanefija, a to je da je učenje Fatihe u namazu, da je farz. Odnosno, pardon, ruk namaza i farz, kako ovdje navodi. Da ko ne prouči Fatihu, da mu je namaz batil. Evo onda se to razilaže unutar toga koliko Fatiha mora na svakom rekatu ući Fatihu ili je dovoljna jedna Fatiha pa ima mhm. jedan to stav, manja skupina učinjaka znači unutar ovog stava koji kažu da je Fatiha ruk namaza. Drugi kažu mora u većini rekata proučiti Fatihu. Treći kažu mora na svakom rekatu, na tom šafije i šafijski mezeb, da mora na svakom rekatu, i suči Fatiha mora proučiti Fatihu. E, većina učinjaka na stavu kaže da mora ili na dva rekata, e, na, dva rekata najmanje da prouči Fatihu. Ne mora na, znači dva rekata ako je četvrrekatni ili trorekatni. Da ne mora na svakom manja skupina kažu dovoljna jedna fatiha i e, znači ispunio obavezu učenja fatihe za čitav namaz. <clears throat> Hanefije kažu ako proučio mimo fatihe bilo šta iz Kur'ana, e, jedan duži ajet ili tri kratka ajeta da mu je namaz ispravan. I to je poznata tema, o tome smo pričali, o tome smo razgovarali. Ovaj, e, ako se sjećate, govorili, imali smo temu govora o učenju Fatihe. Znači, ovo je jedno učenje Fatihe da je ruk namaz, farz, a drugo je ono onaj učenje, znači to je sad unutar mesela ovog, učenje iza imama kada klanjaš i imam uči naglas da li si obavezan da li si obavezan uči Fatihu ovaj, u međuvremenu ili za njim i tako dalje, to je, to je mesela unutar ove, znači ona je posebna, znači. Znači da je sad ne otvaramo, govorili smo o njoj e, u više navrata. Dobro, sljedeći rukn kaže uh, e, ar Jedino što kažemo, Hanefi, otkud Hanefijama da Fatiha nije ruk namaza, oni dokazuju s ovim hadisom Musisala, osnovni hadis Musisala, ovaj Mutefeku na Alihi, koji smo malo prije spomenuli, one osobe koja je pogrešno klanjala namaz, je kaže, eh, i da kumte ila salati fekebir, kada ustaniš da klanjaš, fekebir, izgovori Allahu ekber, thumma qramate jesera ma'akum, kaže je sati, muči ono što ti olaša u Koranu. Kaže Hanefi, eto, znači nije rečeno Fatiha da se uči, znači ono što ti olaša u Koranu, ili nešto drugo. Ovaj, a kaže ovaj hadis, la salate, nema namaza, ko ne prouči fatihu, kaže to ne znači, la, la salate nije, nema namaza ispravnog, valjanog, nego nema potpunog namaza, nije potpunoć. Bolje bi da bilo se uči fatiha i, i kod Hanefija je važiv, ali nije ruk namaza. Dobro, nije nas ide u detalje toga, već smo. Sljedeći peti rukun, kaže, ar rukuli qavli ta'ala, ja I amenu irka'u o vjernici, e, činite ruku, od kao li sallam sallam, thum raka hata tatmene raka, hadis koji sam spominjali, ovaj Musi zatim kaže, o, idi na sežu dok se ne na se, e, pardon, idi na ruku dok se ne sminiš na ruku, zatim šest je ruku rafa min ruku, wal iati dal minhu, kaže, e, vraćanje sa rukua i da se ispravi prilikom vraćanja. Li kao sallallahu sallam u hadisu musi sallallahu kaže thum marfa' hata ta'tadila qajma zatim se kaže vrati sa rukua dok se ne ispraviš ima kad kaže ovdje ispravi, misliš onako koliko čovjek može. Znači, da sad da neko kaže, čekaj, onaj se dido ne ispravi jer on grba ovako savije I sad, znači, misli se ovdje ispravi koliko čovjek u mogućnosti ispravi, inače kako bude jel, ispravljen. <clears throat> Sljedeći rukn sedmi. Esuđud li hauli ta'ala, vesuđudu, znači sežda je rukno, odlazak na seždu, je rukno uh, li ajeta uh, zbog uh, ajeta vesuđudu, činite seždu naredba došla, kaže u kauli sallallahu sallam, sum uh, mesuđud hata tatmeine sađida, zatim učini seždu dok se ne smiriš na seždi, tako da budiš smiren na seždi. Sljedeći rukun kaže el qu'udul ahiru wa qiratu on te usvrstu jedan, jedan fars kaže ko sjedinje zadnji tešehud zadnji sjedinje zadnji u akiratu tešehud i učenje tešehuda ili što mi kažemo etehijat sjedinje i etehijat on tu svrstu pod jednim ruknom kaže zbog riječi poslanika sam sadom ida rafa'ata resek min ahiri seždetin وقعدت قدر fa qad تمت salatuk. ovdje dul kaže šta je u vas piše dok kaže ja ne znam ko, piše knjigu, napisao je autor, kako nije, što ga spominje ako nije pronašao. Ko, ko, piše u knjigu? Napisao Ajd Karni, šeha Ajd Karni, tako. Što je naveo ako nije našao? Nije, Fusnate nije pisao eh, prevodlac i komentator, nego on lično napisao. Nije treba navoditi ovaj uopšte hadis. Dokaze za ovo su jasni kod dan po pitanju zadnjih sjedinja i učenja eh, tehijatu, što mi zovemo. I naveo sljedeći, znači dođe ovo sedmi, osmi, deveti, po njemu ovaj, eselam, selam predava selama, kaže o tahliluha et-teslim. Tahliluha, znači žetak namaza je predavanje selama. Salam, salam. Eh, on je ovdje naveo devet ruknova. Ovdje ovaj, malo, ovaj, kod vas je tako, je tako? Ovdje ima malo, ovaj, malo je ovdje ovaj, previdio neke stvari. Ako je trebao navesti, trebao navesti po nekom mezemu. E, ima meze koji 12, ima e, ruknova rukno namaza, ima drugi 14, u drugom 15, a kod Hanefija e, dosta manje. Znači, treba ići neći, znači neki stav od, tri mezeba poznata. Ali ovdje on ovaj, skratio nešto, nešto mu fali ovdje. Prvo, pod, ovo, pod 200, e, kada je napisao zadnje sjedinje i keratu šahid, učenje Strpao tu u jedan farz, u stvari su dva rašta. Kod, kod, ovaj, kod ostala tri mezeba, to su dva rašta rukna farza. Znači, jedno je sjedinje da moraš sjedit, a drugo je učenje tehijatu. E, I imamo stav učenjaka, ovaj, eto što znači, učenje salavata, ponekima je ruknu, ponekima je samo vađb, a ponekima samo sunet. Gdje je ovdje, šta još izostavio? Znači to ispadne da ovaj da su ovo dva različita rukna. Gdje je još ovaj e, gdje još onaj izostavi izostavio je e, drugu sjedenje između dvije sežde kao rukn i, i činjenje druge sežde kao rukn. To je nezamislivo da izostavi. Kako to mogu da previdi, da svede sa na ovo. Kao da je pokušao neki spoj napraviti između Hanefijskog stava, jer ovdje navodi samo jednu seždu. Jednu seždu i gotovo ne navodi više kao rukn. Bitno da ima sežda to po zato kod Hanefija ima samo šest. Kod Hanefija to tako, dok kod drugih nije tako. pokušao je napraviti spoj Hanefija i drugi, pa je, pa napravio neki, ovaj, nek, neku novu, novi mezeb. Uglavnom, ovaj, znači, previdio tu odlazak, znači, ovaj, na na seždu drugu i sjedinje između dvije sežde i eh, e sad odakle dolazi onda 12 od 13 14 15 ruknova dolazi toga znači ovaj što skupina očenjaka navodi da je smirivanje na, kad ne spomenutim eh, ruknovima a to je na, dvije sežde između dvije sežde i na ruku da se tu smiri kao poseban ruk navodi. Dok skupina ovi, unutar mezijeva navodi gdje god navedu odlazak na ruku, ovaj, odlazak na seždu i da se smiri na nju kao, kao uz sastavni dio eh, spominjenog tog rukna. To sve zavisi kako je ko to razdvojio. Uglavnom, eh, ako bi razdvojili, znači ono tačno kako treba da dođe, znači ispalo prvi rukn je nijet, drugi je početni tekbir, znači možete sam pisati sve brojevima tu, evo pratite mene. Znači prvi je nijet, drugi je početni tekbir, treći je kijam, četvrti je učenje fatihe, peti je ruku, znači odlazak na ruku, šest je vraćanje sa rukua, sedmi je naravno vraćanje sa rukua je ovaj, odlazak na ruku i smirivanje, to da ne spominjemo. Znači. Sedmi je sežda, onda osmi bi došlo E, vraćanje sa sežde, da se sjedne i vrati sa sežde, i smiri, e, odlazak na drugu seždu, dođe deveti, deseti je zadnje sjedinje, ako možete zapisati, dobro bi bilo da zapiš da imate to neke evidencije. Znači, nakon sedmog, prve sežde, Znači, e, vraćanje sa sežde, znači između dvije sežde je rukn. Odlazak na drugu seždu je rukn, to znači osmi i deveti rukn. Deseti rukn dođe Qu'udul ahir, zadnje sjedinje. 11. rukun dođe e, učenje tehijatu, te tešehud. I 12. rukun dođe predaje selama. E sad ostaje ono razilaženje među toga, da li je, da li je salavate ili učenje salavata rukun, nije rukun po jednima, jest rukun po druga, nije rukun. E, I dođe posebno smirivanje, da li je to poseban rukun ili nije rukun, znači o tome, o tome imamo razilaženje. Ovaj, E, šta su još šafije, dola šafije, ima i 15 ovi, ovi ruknova i farzova. Nije sad ti da spominje mezebe, uglavnom ovaj, ima tu znači, ovaj, fino razilaženje. E, On je ovdje napravio neki pokušaj napraviti spoj između Hanefija i ostalih, pa je ovako nešto skratio, došao na devet, niti je spomenuo od tri mezeba, niti je spomenuo od, od Hanefija kako treba. Dobro, tu su otprilike te ruknove namaza, poslije nam dolazi kefijetu sala, način klanjanja namaza. Ono što nama uvijek najbitnije, ono što mi kažemo po sunetu klanjanja, jel? kao da mezevi klanjaju po Tevratu i Inđilu, a mi to Ja. Dobro, to ćemo nastaviti dalje. Svanak Allahumma ve bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Eh, šta ćemo sad za ovo? Andalusam Andalusam Andalusam